Corpus humanum quattuor membra abet, duo brachia, et duo crura. In braccio, est manus, in crure, pes. Dua e manus, et duo pedes, in corpore humano sunt. In corpore, unum caput est, non duo capita. In capite sunt oculi et aures, nasus, et os. Super caput, capillus est. Capillus virorum non tam longus est quam feminarum. Supra oculos frons est, infra oculos gine sunt. Post frontem est cerebrum. Qui cerebrum parvum abet stultus est. Os est inter duo labra. In ore, lingua et dentes in sunt. Dentes sunt albi, ut margarita e. Lingua, et labra rubra sunt, ut rosae. Omines oculis vident, et auribus audiunt. Homo, qui oculos bonos sabet, bene videt. Qui oculos malos sabet, male videt. Qui aures bonas sabet bene audit. Qui aures malas sabet, male audit. Sira, male audit, ea enim, aures malas sabet. Caput est super collum, sub collo est pectus. In pectore, cor, et pulmones sunt. In corde, est sanguis, qui per venas ad cor fluid. Color sanguinis est ruber. Infra pulmones, est iecur et venter. In ventre cibus est, cor, pulmones, iecur, venter, sunt viscera umana.